da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ɗaya da shekara 45 wanda ya dace da ishirin da wata na takwas watan agusta miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin muna na adda'u wad-dawa wanda wasaka fi sayin da al kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wallafa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na al da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari mai tarin alkhairi na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 22 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a kowane mako da fata Allah subhanahu wataala ya muna dacewa da fadar abin da yake daidai da kuma abin da muke fada Allah subhanahu wataala ya kare mu da ilimin da baya da albarka baya da amfani ubayi subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya a wannan rayuwar muna nan a cikin wannan littafi mai tarin alkhairi da albarka na adda'u wad-dawa wanda al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala yana koro muna ko ya koro da bayanai ta yadda mafiya yawan wasu daga cikin gurbatattu daga cikin ɗaliban ilimi da ma waɗanda suka wa addini mummunar fa'inta suka yi karatun bayan littafi suke da fa'intar ta har abin ya sanya suka rudu a cikin wannan addini wanda mun tike a bayani da malike cewa fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya ghafurur rahim liman fa'alaha فالعالم يدع الرجاء مواضعه والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه malace ubangiji subhanahu wataala ya bada labari bayan dukkanin wa'ancan ababen Allah mai gafara ne mai jinkai shi Allah yana gafarta ma wanda ya tuba a zuwa gare sa nagartaccen tuba tuban da bai hada sa ba da wani abu wanda bai kamata ba sannan kuma eh, maliki ta shi mutum wanda yake maka mai karatu wanda ya waye a fagen karatu shine wanda yake dora bata kaunar rahmar Allah inda ta dace dan ba ta yiwa mutum yazo yana gori, yana shirka yana zina yana caca sannan kuma yace a'a shi yana kyakkyawan zira da kyakkyawan zato ga Allah sai in ya mutu zai shiga aljanna wannan kaga bayanin cewa bai yi karatu kuma bai san abin da yake yi ba to shi wanda yake da ilimi shine yake dora wata wannan abun fata inda ya dace a dora sa shi kuma wal jahil wanda yake jahili sakare wanda bai karatu ba al mughtar wanda ya ruda wannan rayuwar da kuma bin san zuciyarsa kuma shi dan ya matar da shi ya za'uhu fi ghairi mawadihi shi ke dora al'amura na fata ba inda ya kamata ya dora su ba to wannan karatu ne wanda bai kamata a takaita nan ba shi yasa malam ma ya ƙara bude sabon babi fasali dan ya ci gaba da koro muna bayanin cewa ashe akwai buƙatar kowane mutum ya shiga cikin tetayin kansa da kuma san irin abin da yake aikatawa domin la mahalata ba shakka sai ka da Allah subhanahu wataala mahma qala al-layl la budda min tulu'il fajr tafiye da dare yayi dare to ba shakka sai al-fajr ya keto aka bi yadda watan kake da shekaru a duniya wataran sai an waye gari an kai ka makabarta an ajiki tunda al'amarin haka ne to akwai bukatar kowanne ya fahimci al'amarin yadda ya kamata yadda Allah yake so kowa ya fahimta malace wa kasirun minal juhali diyawa daga cikin juhal jam'u jahil wawaye jahilai marasa karatu inda karatun su suka yi bai amfane su ba i'tamadu ala rahmatullahi wa afwihi wa karmihi sun dogara akan rahmar Allah balin rahmar Allah da kuma girman afuwar Allah da kuma kyauta da baiwa ta Allah subhanahu wataala suna ganin cewa duk abinda za su yi tunda shi Allah al-ghafurur rahim ne mai gafara mai jinkai to bai hana su duk abin da za su aikata ba ma su ba kai kanka in zaka bi tafarkin su to duk abin da zaka yi Allah subhanahu wataala Wata zai gafarta maka daga cikin aqidu da aka ta samu suka ta wanzuwa a duniya akwai har masu ikrarin cewa ka je kai laifi da duk zaka aikata in dai kana akan manhaji da aqida ta mu to sai ka shiga aljanna wasu ma sun dora daliban su akan yin zina wasu dora daliban su akan ababe na cin haramun ba su ba hatta duk wanda ke da alaka da su a tasu zancan wai cewa idan aka je alkiyama zai shiga aljanna saboda rahmar Allah mai yalwaci sannan kuma afwar Allah mai girma ce mai fadi ce Allah yana yafewa sannan kuma wa karamihi ga karanci watan daukaka eh, da girma na Allah subhanahu wataala da kyautarsa da baiwarsa wa dayyu amrahu wannan abin sai ya tinzira su wajen tozarta umarnin Allah da walakanta sa sai zaman to duk abinda Allah zai ce su yi ba sa aikatawa saboda suna tunanin ko ba su yi ba ma shi Allah zai iya sa su aljanna eh, walahihi kuma suka tozarta han abinda Allah ya hane su duk abinda Allah ya hane su ba sa hanuwa da wannan sai suka ta aikata abinda suka ga dama na sabo kala da kala wannan fa malice wannan su kuma sun manta annahu shadidul iqab cewa ku shi Allah duk da kasancewar yana da rahama yana gafartawa yana tausayawa amma a zalika shi Allah shadidul iqab mai tsananin azaba ne mun fahimta wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin kuma ba wanda yake mayar da azabarsa game da mutane su zama mujrimai mutanen da suka yi laifi ubangiji subhanahu wataala ba wanda ya isa ya tara gaba ya hana Allah subhanahu wataala ya musu azaba jama'a mun fahimta ba wani annabi a duniya face yana son al'umma sai yana kaunar sa yana kaunar al'ummar tasa amma al'ummon annabawa da dama suna gani a hannunsu a idanunsu Allah subhanahu wataala ya halakar da al'ummarsu ba dan ba sa son wa'annan al'umma ba bal ma daga cikin wa'annan al'ummomin akwai wasu babannin su ne wasu ƴaƴan ne wasu matan su ne duka duka misalin annabin Allah annabi Nuh annabi nuhu lokacin da aka halakar da mutanansa da ruwa akwai matarsa a ciki akwai akwai matarsa a ciki ba baya kullata bane yana santa amma kasancewar ba bata yi imani da Allah subhanahu wataala ba annabin Allah bai iya amfana mata wani abu ba a wannan lokacin annabi Ibrahim yana gani za a kai mahaifinsa a wuta saboda bai imani da Allah subhanahu wataala ba aka annabi nuhu dan sa bai imani da shi ba kaga irin wa'annan ababen suna faruwa ba wanda ya isa ya tunkudi azabar Allah ga azzalimai idan Allah ya kawo mutun to babu wanda ke iya tsaya masa ai yasa Allah subhanahu wataala ya bada labarin mutanen annabi salih idin ba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها سنه فدمدم عليهم rabbuhum bi dhanbihim fasawaha a lokacin da Allah ya fitar musu da taguwa su suka nema cewa in har shi annabin Allah ne dutse ya tsago taguwa ta fito fara kuma ga taguwar ta fito fakazzabuhu sai suka karyata annabin Allah fa aqaruha suka soke wannan taguwar idin ba'atha ashqaha a lokacin da suka yi mitin suka zabi mafi matsiyaci a cikin su wanda yake matsiyaci a cikin su suka tura sa akan yaje ya ya soke ta idan ba za fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha sai annabin Allah annabi salih yace da su tagoran Allah ce da kuma abin da take sha jama'a mun fahimta a ƙarshe dai ya faru fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ubangiji ya dankake su bi dhanbihim ta dalilin abin da suka aikata na zunubi fasawaha kuma Allah ya daidaita halakar su sai Allah ce wala ya yakhafu uqbaha kuma Allah baya jin tsoron abin da zai biyo bayan ya musu azaba yanzu misali inspector de police SPGA eh eh da suna juju da kuma makamantansu so da yawa mutum zai doka hukunci kuma ake iya yi masa tarnaki cikin abin da ya doka wani lokaci barazana wani lokaci a canza masa sauyin wurin wurin aiki saboda ya dauki matakin da ya kamata to amma shi Allah ba haka bane shi Allah la ya khafu uqubaha shi ne malike cewa wa man i'tamada 'ala al-afwi ma al-israr fa huwa kal mu'anid duk wanda ya dogara da yafuwar Allah kuma ya dage da laifin da yake aikatawa bai bar laifin ba yana yi wace fa huwa kal mu'anid wannan dai kamar wanda yake wata mu'anid da yake fito na fito da Allah ne yake jayayya ga Allah subhanahu wataala yana kareta Allah ne Allah shi yace in kai kaza zai maka kaza sai kuma mutun zo yayin wannan abu saboda tunanin rahamar Allah kika kamar yana yana fito na fito da da Allah subhanahu wa ta'ala jama'a mun fahimta yanzu misalin dauki misalin gwamnati a ce wannan gwamnati ce sai da sanya doka cewa kada ayi kaza sai kai me yake nuna ba eh kana jayayya da kuma duk da kasancewar ita wannan gwamnatin fa ku ne silar zawwata a mulkin amma kuma bai hana abu ga sandar mulki akan ka to wallahi al-mathlu a'la Allah ya datar da mu malaci wa qala ma'ruf dai daga cikin malamai yake cewa wanda sunan shi ma'ruf yace raja'uka li rahmati li rahmati li rahmati man la tuti'uhu min al-khizlan wal hamq yace rija'uka fatarka li rahmati man la tuti'ihi man la tuti'u fatar rahma da wanda baka masa da'a yace min al-khizlan wal hamaq na daga cikin tabewa da kuma sakarci da wawanci ka dinga fatar samun dacewa da tausayi da rahamar wanda baka masa da'a to wannan alama ta cewa kai ashe tababbe ne baka san aikin da kake yi ba bari in bada misali da ba a ce wannan gwamnati ce gwamna ne ko mayor ne ko president da conseil de ville amma duk maganar ka zaka abu zaka faɗi abinda zai soki da mirinsa naka zage sa kace masa mutunci ka karya dokar da ya shimfida kuma balma kana adawa da shi dan Allah ya kake tsammani a ce ka shigo hannunsa na'am ai kun karatun ku Ku ka dinga fatar yanzu matar da ba ta da tottawa mijinta ga cin mutunci ga sauke masa na tsiya a cikin gida gashi ba ta ganin mutunci su da kima sa daidai da miskalar zarra da fita ba da izinin sa ba ba ta dafa masa abinci ba ta kai masa ruwan wanka ba ta masa shifida ba ta kula da duk wani abu da ya kamata a ce mace tana kula da shi kana ganin dan Allah dan ya samu kudi zai mata alkhairi tambaya fa in kai ne zaka iya ba zai yi ba ko to wallahi al-mathal al-a'la malace fatar rahama da wanda baka masa da'a wanda ka baka bi to wannan fa na daga cikin alkhizlan ta ta'iwa wal da kuma wawanci wawanci ne na gidan gaba da sakarci da dolanci ka dinga fatan rahama da wanda baka baka masa da'a a islamiyya ne malami baka masa da'a kuma sai aka kaka gaba aka kaka gaban sa kai laifi kana ganin zai daga maka kafa <laughs> Allah ya samu wanye lafiya wa qala ba'd al ulama wanda cikin malamai yana cewa من قطع عدوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الدنيا على على نحو هذا duk wanda ya sanya aka cire maka tafin hannu saboda satar dirhami guda uku saboda satar dirhami guda uku sai zaman to ukubar abinda ka aikata a duniya dan ka doki dirhami guda uku kake tsammanin abinda zai faru alkiyama idan ka saba masa ba zai kai dirhamin ba zai kai ukubar yake hannun ba tsoho bace karatun ba ubangiji ya shar'anta a shari'ar addini cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma idan mutun ya sata ya sata ta kai dirhami guda uku nawa ne dirhami guda uku duka dirhami guda ku sai ya sanya aka cire maka hannu dan ka zaki dirhami guda uku to ya kake tsammanin da wanda shi ba dirhami guda uku bane duka abinda Allah ya ce kar ayi ne ya aikata ya keta alhurmar Allah diyawa ya bata ayyan mutane diyawa ya shuka tsiya da albasha cikin al'umma diyawa ya kake tsammanin idan aka je gaban Allah subhanahu wataala in har a duniya Allah ya ce in ka saci dirhami guda uku a cire maka ya hannu kimar hannu fa kadi in hannun mutun ya samu matsala wallahi duk duniya ba wanda ya isa ya mayar masa da wani hannun ban ba Allah bane kuma ai Allah halitta guda yake wa dan annabi Adam ko sai dai mutun ya je da wannan gabar bata sai dai maka ta roba ko ta makamancin wannan amma dai ba za ta kai ba irin ta Allah subhanahu wataala dai ba kimar hannu ba amma sai ka saci dirhami guda uku sai ka ce a'a a yanke maka hannu to malati fala ta aman karka amintu an takuna uqubatuhu fil akhirati ala ha ala hadan ala nawi hada cewa uqubar sa a gobe alkiyama ta kasance kwatankwacin wannan waya tsaya da tsire hannu al'amarin ya huce wannan wa qila li hasan an cewa al-hasan al-basri Eh, ɗaya daga cikin manyan tabi'ai malami wanda ya tara karatu malam Jabir ta fita hankali in ana ta su basir al-basri malami ne mutafannin cikin kowane fanni ya kware wajen karatu mutafannin kowane bangare in ka shiga in aka zo qur'ani wa ulumuhu qararre ne at-tafsir wa ulumuhu qararre ne ya san hadisi ya san fiqh ya san larabci shi yasa wasu daga cikin wanda karatun su bai nina ba idan suna karanta maganganun al-Hasan al-Basri sai suka cewa hadisi ne kamar daga cikin jahilan mu ne yanzu wanda bai karatu ba in ka karanto a a ma sai ce sallallahu al-azim ana samu aiko Allah ya sauke to malami ne mutafanni ne yake cewa aka ce da shi naraka tawil al-buka naraka tawil al-buka mun ganga kai mutun ne mai yawaita kuka dole cewa ga ka da ilimi da zur da da zuhudu gashi da gudun duniya malami ne wanda bai dauki duniyar nan ba da fadi shi kawai bukata dai a mutu da imani kasa akwai irin wayannan malumai rabbani malamai na Allah ko ba ita akwai malamai rabbani malamai na Allah wanda su hidima masu da addinin Allah ne ba sa nufin komi da kowa ba sa bukatar kuma komi da kowa bukatar su dai su fa'intar da al'umma addini su mutu da imani su kare mutuncin kansu kamar ka san kowa cikin malamai akwai ɗan tashan malamai ko cikin eh, ko cikin malamai ana samu Allah ya sauke kare mutuncin to aka ce da shi akar makallahu me ya faru baka zama sai ce da kuka ko da yaushe cikin kuka faqala yake cewa akhafu an yatul an yutrihani fi an-nar wa la yubali ina jin tsoron a tashi kiyama Allah ya wulgar da ni cikin wutar jahannama ko bai damu ba ina jin tsoro ne mu je kiyama Allah ya wulgar da ni ya wulga ni cikin wutar jahannama yasa a tura ni a jahannama kuma bai damu ba yo azabar ɗan wuta bata kawo ma Allah komai ba dan Allah bai damu da su ba sai ce yana jin tsoron kar a je kiyama Allah subhanahu wataala ya tura sa a cikin wutar jahannama kuma Allah bai damu ba jama'a mun fahimta so wannan fa malami ne taqi rabbani yake faɗan wannan ga mu yanzu ai ba haka muke ba gashi da zuhudu da gudun duniya duka in ana zancen gudun duniya su wannan manya ne manya ne in ka san ai malam mai duru shi ma yayi karatu ai yanzu mutane ba su fahimci ba fahimci wannan duniyar bane amma in kana son ka fahimci haƙiƙanin duniya ko to karanta qur'ani kuma karanta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gama da waƙe na zuhud zaka dauki karatu kaga wa'annan abiyatin akwai karatu a cikin su wallahi a ciki ne malai yake ke yake cewa yace labbasuni thiyaban ismuhu al-kafan wai gashi tufafin da dani nake sanyawa na je na guda almuwar na dauko kalar kayan da nake so sai gashi kuma yau ba ni bane ke sanyawa kaina samin ake yi kuma wannan tufafin sunansa guda ne duk duniya in kaje suna guda gare sa ismuhu al-kafan sunan shi ne kafani haka za a ɗauko ni a tsakanin kafaɗin mazaje guda hudu a sallah idan ina sallah da ina sallah ne bayan liman sai kuma gashi an waye gari yau ni kuma gaban liman nake jama'a mun fahimta kuma haka ne duk wanda ke sallah yana sallah bayan liman ne amma ita gawa tana sallah gaban ana mata sallah ne a gaban liman kuma yace ana yin kwanaki kwana 40 an manta da an kare yace matana matata tazawwajat tazawwajat zawji ba'lan yace sai ga matana ta auri wani miji wani badai wanda yake a matsayina ni ta manta da ni ayan da kuma na haifa sai su zaman to ba wance mijin da ta aura duniya ke fa wallahi da mutun ya fahimci haƙiƙanin duniyar ko anan muka karanta hadisi satin da gabata hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda da annabi ya bata dirhami guda shida ko bakwai yana rishin yake cewa mi annabin Allah yake zato a gaban Allah in Allah ya tambaye sa kai annabin Allah a gidanka akwai dirhami guda shida kuma cikin garin Madina akwai masu kwana da yuwa Allah ya dace to yake cewa ina jin tsoron Allah ya wulgar da ni a wutar jahannama ne kuma Allah bai damu ba wa sa'ala rajulul hasana wani mutun ya taba tambayar al-Hasan al-Basri har yau dai wannan tabi'i fa kana yace da shi ya Aba Sa'id ya kai baban Sa'id kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifuna yukhawifuna hatta takadu qulubun hatta takadu eh, qulubuna taqif suka ce kaifa nasna yaya zamu yi bi mujalasati da zama da aqwani mutanen da yukhawifuna in muka zauna da su ba sa da aikin komai sai tsoratar da mu suna tsoratar da mu suna nuna muna duniyar nan ba ko mutum ya ji kawai duk abin da ya tara ma ina ma duka ya bayar da shi suka ci har zukatan mu saboda tsabar tsoro tana kusa ta tsage kirjin mu zuciya fito da tafira tsananin tsoron da muke kamuwa da shi tsananin tsoro da muke fama da shi na tsoratar da mu da suke yi har zukatan jin muke kamar su duki kirjin mu ya fit su fito a waje su fera kakan sahabbai su tawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana suka ce annabin Allah idan muka zo wajen ka muka zauna da tsuwa muke yi muna natsuwa sai mu duk duniyar nan ba komai bace amma muna tashi daga wajenka kuma sai kuma aji ga ana buƙatar mata ana kaza ana kaza ana kaza sai annabin Allah yake cewa da za ku lazumci wannan halin na zuhudu na gudun duniya a irin yadda kuke a na to lazaratukumul malaika da sai kana zaune idan ka ji ana sallama ka zo ka ga waye malaika a bakin kofar gidanka ya kama ka ziyara da mutum zai hadatsu ya bi Allah subhanahu wataala gaskiyar biya ya kade ta Allah da bota ya ni wannan rayuwar to annabi Allah ce da kana gidanka sai da kaji ana sallama maka kana fitowa ka gaida da mala'ika ya kama ziyara saboda tsabar imani to amma yanzu fa saboda idan muna neman duniyar ido rihe haka ne to wani fada zai gama inda mala'ika zai ajiya zai doki eh saboda tsabar sandalarsa inda zai mala'ika zai ajiya shi da kawai babu akwai da fa zai zo ta kai ni ka bani mu maka je lahira na baka akwai da kawai zai zo ce in ga da karfi ka zo ka kwada shi na ita ya yarda in an je kiyama sakare ne bai san kiyama ba wallahi bai san kiyama ba Allah ya sa mu wani lafiya fa kale sai ke cewa wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka hatta tudrik amman khayran lak min an tusiba qauman yu'minunaka hatta talhaqa al-makhawif yace ina rantsuwa da Allah kai abokantaka da mutanen da suke tsoratar da kai har ka riski aminci a gaban Allah subhanahu wataala har mutuwa ka kuma kana cikin amintattu shine mafi alkhairi gare ka bisa ka abokanci mutanen da za su baka aminci suna maka babu matsala kai duk abin da kake so inna allaha ghafurur rahim kuma sai a wayi gari ka zo gaban Allah cikin tsoro ka kulla abota ka dinga zama da mutane za su dinga tunatar da kai Allah suna nuna maka irin abin da ke da kai na wajen Allah subhanahu wataala na azaba wannan ya sanya ka tsantsani rayuwar ka bi Allah har ka zamanto cikin amintattu gaban Allah subhanahu wataala idan akwai bayin Allah amintattu a gaban Allah subhanahu wataala a ranar tashi alkiyama da Allah subhanahu wataala yana cewa firgita ta alkiyama ba ta takura musu su ba sa jin ma wata firgita ba su ma san ko an yi ba wallahi alazim duk da wahalhalun tashin kiyama da hisabi da sirati malam jabir akwai mutanen da sai sun shiga aljanna sai su ce wai annabi ya bada labari sirati za a wala wai shi ina siratin ina sirati ina yake basu ma gashi basu sun kuce <laughs> to kaga irin wayannan sun ji tsoron Allah ne a duniya sai Allah ya amintar da su a gobe kiyama ba za su tsorata ba har abada jama'a mun fahimta amma idan mutun ya biye wa son rai ai Allah gafura sai ya ta abin da yake so karshe kuma sai ya ta cikin tsoro eh, a ran tashin kiyama sai shine sai ta shi qulubun wajilatun zukata suna cike da cin tsoro Allah ya kare ta akwai wanda in aka tashi kiyama shi kafin a zo da masa hisabi shi fa ya gagga ya yarda cewa ya tantance je jahannama wallahi akwai mutanen da gaban Allah kafin Allah ya masa hisabi su sun yarda sun tabbatar da cewa su huta ita ce mafi cancanta gare su Allah ya kare mu mala yace wa qad fi sahihayn haqiqan ya tabbata a littafin al-imam al-bukhari da kuma al-imam muslim shine as-sahihayn min hadisi usama bin zaid daga hadisin usama dan zaid Allah ya kara masa yarda ya kara masa yarda domin sahabi ne zaid kuma eh, shi ma sahabi ne qala yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallam usama yake cewa naji annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaqulu yana cewa wannan hadisin gabanin mu karanto hadisin abin da ya faru shi usama dan zaid yana cikin mashawartan uthman dan affan yana cikin mashawartan Usman dan affan da shi da mahaifinsa yana cikin mutanen da Usman yake nema ya ya neme su shawara ya zauna da su ya kebance da su to lokacin Usman dan Affan an ta cece ku ce ka san mutane ba za su taba barin ka ka zauna lafiya ba wallahi alazim talauci ya sha ma lafiya ba barka lafiya ba talauci ya sha maka kai ba barka ka zo ka huta ba bari ka huta ai wani raganci gare su ai wani bai son kaza ai wani kaza ka tashi kuma ka nema Allah ya taimake ka ya baka kuma ya aka ya samu ta wace hanya kaza da kaza dan annabi baka iya masa shi fa dan annabi ayan Allah da ya halice sa mafi ko ida mai sa masa wallahi Allah ne fa ya halice mutun amma saboda shegantaka da rashin kunya da dan annabi Adam sai gashi yana cewa inna Allah thalithu thalasa Allah fa shi ya halicci mutum fa amma sai ga dan adam yana cewa ai Allah uku ne to kai wanda ya halicce sama ya yayi masa tsiyar ina da kai da ba abun da kace maka masa shi a rayuwa shi ya sanya dan uwa duk wanda Allah ya wa ni'ima kowace iri ce to wallahi ka tuna tunanin cewa ba za a yi magana akan ka ba la budda wajibi dole sai an yi magana akan ka sai an yi tace ku ce tajiya ka ba tare baya maganin komi gwaran ma kai ka barka ji ba to Usman dan Affan a zamanin Samalan Jabir an tace ce ce yana khalifa musamman ma farko farkon khalifancin sa cewa daga cikin abun da aka tattaunawa ana tsegumi akai a bakin su wai Usman dan yana jagorantar da ƴan uwansa duk cikin gwamnatin yana jawo ƴan uwansa yana ba ƴan uwansa mukamai kuma akwai suka cancanta sai yana ba ƴan uwansa ko kuma ita to haka dai mutane za a dinga maganganu cikin <laughs> cikin gari to wannan ya sanya wasu mutane suka ga suka ga shi zai Usama dan Zaid da suka ce masa ni zai hana ka je ka ga Usman dan Affan ka tattauna da shi ka faɗa masa ga irin fa abinda mutane suke faɗa a kansa a gwamnatin sa wala Allah ya gyara sai yake cewa wallahi ba zai yi ba yace kuna tsammanin ba ma kebancewa da su muna masa magana yace ko sai na fito fili kowa ya sani sai yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallam yaqul yace na ji manzon Allah yana cewa yuja'u birrajul yawmal qiyamati za a zo da wani mutum a ranar tashin kiyama fayulqa fin nar sai a wulga sa cikin wutar jahannama kasa duk abun da awal awul gasa to alama me renawa to fa yulqa fi nar yulqa fi nar sai a gulka shi ayi jifa da shi cikin cikin jahannama fatandaliqu aqtaba batnihi sai kayan cikin sa sa su fito su zalzalo su zai amayo hanjinsa shine fatandaliqu aqtaba batnihi ala sai hanjin sa sai su sai su fito ta hanyar baki fayaduru fi an-nar kama yaduru al-himar birahahu sai ya zamanto yana juyawa yana juyawa yana turne cikin wuta kamar yadda ka san jaki yana yana zagaya watan turmin daka abinda ake daka da shi a baya kakanni da uwaye sun sani da a wasu gurare idan ana son ayi nikan abu to dutse guda biyu ake samu sai a masa huda ko sai a dinga a ba a sa masa abun nan ya giya sai a jaki ya dinga ya dinga kewaya shi yana yana kewa kewayawa to wannan abun kakin ajima ya zan gari, daga bayan da aka samu a sa dutse saman dutse ana ana gogawa har a zo da aka zo da tirmi har aka zo da yanzu abun a mashin ne ko to da jaki ne ake sanya ma hatsi a dutse sai ya zamanto yana yana yana turmi to hanjinsa zai amayo hanjinsa shi wanda wanda za a wulkar cikin wuta zai amayo hanjinsa su fito sai ya zamanto kamar wata sarka sun zamanto wata sarka a cikin jahannama yana turne cikin wutar jahannama to saboda tsabar munin halin da yake ciki malan sai ga mutane sai su zo ifayutifu bihi ahlun nar sai dan wuta su zo su kewaye shi fayutifu bihi ahlun nar sai ya zamanto abun kallo a wajen ɗin wuta sai zo su kora masa idanu an kewaye sa ana kallon sa fa suna tsawwa sai su ce ya fulani ya kai wani ma asabaka me ya same ka alam takun ta'muruna bil ma'ruf ashe ba kai bane a duniya kake mana wa'azi mu ya aikin kwarai wa tanhana 'anil munkar kuma kana hana mu akan mummunan aiki fa yaqulu sai yace da su kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atihi a duniya na ina muku wa'azi in ce ku yi aikin kwari amma ba na yi wa anhaakum anil munkari wa la atihi wa atihi ina hana ku da mummunan aiki kuma amma ina ina zo wannan mummunan aiki ina yin sa jama'a mafaci hadisin annabi Allah wannan hadisi ingantacce ne al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi al-Imam Muslim ya fitar da shi sannan kuma Nasir Din Albani ya inganta da hadisin mutum ne da yake wa'azi a duniya yana mutane eh, umarni da aikin tsare yace ku yi kaza ku yi ku yi kaza amma baya yi duk abin da zai fada baya yi abin da zai fada baya yi abin da kuma yake hani a kansa kuma yana zuwa ga yana yin wannan abu zaka samu malami yana wa'azi kan shin ba amma ko sai sai ga shi ya koye yana sha ana samu malami zai zo yayi wa'azi kan zina in kaji shi kamar kamar ka doki da ka shi amana wallahi lazim amma kuma yana samun dama to ba karamin dan iska bane nawa aka aminta da suka kace amana nawa aka aminta da su malami nawa daga rubiya ya cika da mutane daga rubiya <laughs> aga ai wanda za a kira a ce ka karanta qur'ani Karshen biyan aminci dai malam jabir ƙarshen aminci a ce an yarda karanta mata qur'ani Allah ya sauke to ire-iren waɗannan mutanen in aka je ƙiyama, sun zamanto abun kallo yadda kasan in aka yi accident ko yanzu kowa zuwa yake yana kallo kowa yanzu ya tsaya to haka za su kasance a cikin wuta suna juyawa cikin jahannama hanjin ya fito an daure sa da wata ƙugiya a cikin wutar jahannama yana turni yana kai kawo ɗan wuta ɗan wuta fa suna cikin wuta ana musu azaba amma saboda su azabar tasu bata kai tasa ba sai su zo suna kallon sa har ma su zamu damu tattaunawa cikin wutar Allah ya kare malace wa al-imam ahmad al-imam ahmad ya ambata min hadisi abi rafi' daga hadisin aba rafi' kale yake cewa wannan dukkan tabi'i ne yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil baqi' manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce a makabartar baqi ai musan baqi ko makabartar da aka rihe sahabbai a ciki kuma nan aka kai Aisha radiyallahu anha wa ardaha eh Uthman dan Affan ma anan yake fa qala sai annabi Allah yace uffil laka uffil laka tunda kai tunda kai makabarta ce annabin Allah ya biya aka zo da wani kabari sai annabin Allah ya ce uffil laka uffil laka tirda kai tirda kai fa zanantu annu annahu yuridni sai nayi tsammanin ko da ni annabi yake na shiga tara annabi ya ce tirda ni fa sai annabin Allah ya ce la ba da kai nake ba walakin hadha qabru fulani sai ce wannan kabarin wane ne annabi ce hadha qabru fulani wannan kabarin wane ne ba'astuhu sa'iyan ila ali fulan ni annabin Allah na aika sa dan ya amso dukiyar zakka wajen al'umma kaza fagham faghalla namiratan usuda kayo faghalla namiratan la hawla wala quwwata illa billah sai cikin abinda aka basa na dukiyar zakka sai ya doke riga daya ya boye abinda aka ba sa na zakka riga daya sai ya doke wannan rigar bai zo yayin bayanin ta ba annabin Allah ce fadurri'a anadi misla mislaha minan nar yace akwai yanzu kwatankwacin wannan rigar da ya sata Allah ya masa gatinta ai masa kwatankwacinta na huta ai masa riga ta wuta ana masa azaba da ita ina da wanda zai zo ce a taimaka za a gina masallaci na'am ina wanda zai zo ya ce za a gina makaranta ina da zai zai ce zai taimaka wa marayu ina wanda za a turo masa kuɗi daga kasashen Laraba yayin mutane layya Ya zo ya canye wani babba Allah ya sauke shi yasa ibn al-qayyim yake cewa a cikin irga cikin tafasa yace idan kaga mutun ya huce jarrabawa guda biyu ko yace ko wajen Allah mai imani ne kuɗi kudi da jarrabawar mata in aka jarraba mutun ya huce wannan jarrabawar ko to wallahi ko wajen Allah mai imani ne wani ko ba ruwan shi da mata amma kana shi kudi ko to an samu matsala kana bashi kudi an samu matsala akwai masu ci da addini sai zai tamka zamu je wajen wa'azi muna buƙatar kaza kana ba sa kuma zai zai shan wata shikaji ci, wallahi haramun yake ci haramun yake ci akwai wanda kuma zakka alhaji zai fidda shi alhaji bai ji kiwar fitar da Zakar ba zai baka ya je je ka raba amma wallahi sai yayi shirice sai ya rarrage amma ka jika 100 sai ya jare jika jika 30 sai ya baka jika 70 eh ba tambaya la hawla wala quwwata akwai su kuma wallahi diyawa akwai su diyawa akwai wani, wanda a bashi a ce ya je ya raba sai zai mutane goma goma Allah jabi na taba ganin wani abu garin nan ban manta wata rana daga shi ban taba zuwa ba tsohon shugaban kasar Niger wancan Muhammadu Isu ya taba zawa tawa aka kira zama na malamai za su yi audience da shugaban kasa sai kai sa a ran nan cikin ɗan uwa abokane wani matsayi muka je tare ban taba zuwa ba sai ranar kuma daga nan ban taba zuwa kuma zan ƙara zuwa har abada insha Allah malam muka je da muka je aka ce eh ba duka malaman za su saboda an taru malamai yayin lokacin da sattawa akwai malamai <laughs> an taru kowa da daga babban ba sai an zo an tika gubernora <laughs> an tika kaga cewa wa'ancan ko wannan duka gaba daya eh duka ba wancan ba duka gaba daya an taru abun kai da ba mamaki aka ce yanzu ba kowa ba zai shiga duka mutun 15 za su yi audience ga shugaban kasa mutun 15 cikin datti zawon malamai mutun 10 cikin matasan malamai mutun 5 cikin kaddarawa ne ina cikin mutum biyar kin da suka shiga tare da cikin matasa aka zo ba wata da siyara aka mata shugaba sai ji tsoron Allah ba ana ma kowa magana aka yi eh kawai iya abinda suke da bukata na su tallata wallahi azin gaba na akai wannan gaban Allah zan yi fada sai daga cikin malamai ya tashi ta shugaban kasa mun ga irin kokarin da kuke tai muna nan muna ta wayar al'umma da kai na arge aihuwa wallahi alazim wallahi alazim gaba na ka faɗi wannan magana muna ta wayar al'umma da kai akan arge aihuwa a ƙarshe dai ke ta muku zancen da aka yi da audience aka wa malamai miliyan 5 <laughs> aka wa malamai sai abin da sai malam Jabir ko da baka fito ba miliyan guda <laughs> malamai ne ba <laughs> ba miliyan guda wallahi ba miliyan guda tana ina abin da ya ƙara bani mamaki wayancan bayin Allah da aka bayi a waje da suna an je a gara da shugaban kasa malam da cikin miliyan biyar, kawai sai aka zo aka wasa jika goma goma duk shi kowa ce wannan musiba ce akwai wanda kudin kudin kudin addini ne kudin addini aka tara kudin addini aka tara kudi za a yi wa Allah aiki suka je suka kashe kayan su aka zo shari'a aka tambaya ina kudi suka ce ai an saye gishiri da su kuma aka yi ruwan Allah gishiri gishiri ya loshe kasar da ana tsiya Allah ya sauke wannan ba abin tatu bane ba abin tatu bane Allah ya kare wani kuma inda jarabawa take wajen mata in ka bashi kuɗi ko nawa ne zai zai iya aje maka su amma in ka hada shi da mace to an shiga tara da kunne na garin na taba jin daliba da take cewa malamin su malamin su ne ba shi ke karantar da ita tace ya da shi babu wazancan kunya dan ba tace wallahi cewa dan iska ne malamin ta wa? kuma wallahi azin gush ta saki alqur'ani malam jabi shi ya karantar da ita qur'ani har ta sauki tace shi ya san irin abin da ya faru tsakanin mu da shi wannan musiba ce Allah ya kare Allah ya sa mu wani lafiya to shine malai yake cewa annabi ya tura wani sahabi wani mutum ya amso zakka da aka bashi zakkar sai ya boye riga riga guda annabin Allah yake cewa fadurri'a sai akai masa lallaskinta aka masa gatinta al'ada mislaha minan nari sai Allah masa kwatankwacin wannan rigar ta wutar jahannama da masa azaba وفي مسنده هل يو يا تبتا مسند الامام احمد من حديث انس bin malik daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa marartu laylata usri bi ala qaumin ce nabi na shude nabiya da wasu mutane a daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da ni akan wasu mutane tuqradu shifahuhum bi maqarib min nar ana kantse eh, labban su da sizo almakashi na na wuta a cikin jahannama akwai almakashi kusan sizo ko to almakashi na wuta Allah ya sa mala'iku suna yankan eh labban su fa qultu sai nace man haula jibril wannan suwaye kuma mi suka yi wannan ake musu wannan uzuba uqubar mi abin nan ne fa sizo na wuta sizo na wuta aka sa ana cire ana cire musu labba ana kinkin labban su da shi qalu suka ce khutaba'u min ahli dunya ai masu huduba ne daga cikin mutanen duniya daga ɗan duniya ne malaman hadisi suka ce nan da aka ce khutaba ba ana nihin masu hawa minbari ba ba a duk wanda zai tashi gaban al'umma ya tsayi yayi magana wa khatib ne a bangaren addini ne a bangaren siyasa ne a kowane bangare inda har zaka shiga gaban mutane kana musu magana suna sauraronka sunanka khatib to wa'annan khutaba min ahli dunya masu khutuba ne daga cikin mutanen duniya a zo a ce za mu kaza ku zabe mu za yi kaza ko ku ji tsoron Allah ai kaza ai kaza ba a yi kanu ya'muruna an-nasa bil birri suna umurtar mutane da aikin kwarai wayansauna anfusahum kuma suna eh, sun manta da kawunansu su ba su aikatawa so ce ayi aiki kaza amma ba su yi abar kaza kuma ba su baruwa afala ya'qilu shin ba su da hankali suke irin wannan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ina ganin anan ya kamata mu kwana malam Jabir wani sati mun dora da ikon Allah subhanahu wataala bayanan suna da yawa mun fara ka jayo hadisai ne mallan zai ta kawo mana bayanai hadisai masu tsoratarwa eh, wasu hadisan ma in ka ji ma ai sai ka ce wai da ma zaman ka kai kai kana saurare eh da ma zaman ka kai kana saurare amma ko sauraron aka ne ba a tsira ba fatan da shine annabi Allah subhanahu wataala dacewa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kurakuran mu Allah ya yafe muna Allah ya gafarta muna da mu da mahaifan mu baki daya Allah subhanahu wataala ya tsare mu mutuncin mu da imanin mu Allah ka tsare mu mutuncin mu da imanin mu Allah ka jarrabe mu da irin jarraba za ta fitine mu a rayuwa Allah ka sanya ƙarshen mu cika da imani ne a wannan rayuwar Allah ka sanya mu wanye lafiya wannan kasar ta mu Allah ka ƙara rufa muna asiri Jagoran da ka dora mana Allah ka kama hannayen su zuwa ga abin da yake daidai ka ba su iko yi mana adalci a rayuwa ka taimake mu akan yi musu watan biyayya akan abin da bai sa'a maka ba ya Allah subhanahu wataala ka gafarta mana marar lafiya ka ba su lafiya Allah ka samu wani lafiya wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh